Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 13-ն է, տարվա 72-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1908 թվականին վարարեց Գետար գետը մեծ վնասներ գործելով Երևանում։ 1989 թվականին միջուկային հետազոտությունների եվրոպական կազմակերպության աշխատակից Թիմ Բեռներսլին հայտնագործեց համաշխարհային սարդոստայնը WWW-ն։ Այսօրը ծնվել են 1900 թվականին հույն նշանավոր բանաստեղծ Յորգոս Սեֆերիսը, 1913 թվականին ռուս գրող Սերգեյ Միխալկովը, 1900 1913 թվականին հայ արձակագիր թարգմանիչ Պարույր Ջոթյանը։ 1967 թվականին կոլումբացի ֆուտբոլիստ Պաշտպան, որի մահվան պատճառ դարձավ ինքնագոլը Անդրես Էսկոբարը։ 1974 թվականին գերմանական Die Happy Rock խմբի երգչուհի Մարտա Յանդովան։ 1992 թվականին բրիտանացի դերասանուհի Կայա Սկոդելարիոն։ Այսօրն է ծնվել 1897 թվականին հայ նշանավոր բանաստեղծ, արձակագիր, թարգմանիչ եւ քննադատ Եղիշե Չարենցը։ Նրա վաստակը գրանտել են տարբեր ժամանակների մեր գրողները։ Պարուշ Սևակն ասել է, որ Չարենցը մեր բանաստեղծության վերջին հեղափոխականն է, այսինքն նորարարը։ Եվ Չարենց ասելիս նախ եւ առաջ այս պիտի հասկանալ, երբեք չմոռանալու պայմանով։ Նա մեր բազմադարյան քերթության սակավաթիվ ձևարարներից մեկն է։ Չարենցի բանաստեղծական գլուխգործոցներից է Ես իմ անուշ Հայաստանի բանաստեղծությունը։ Թեկուզ Մարտիրոս Սարյանը համաձայն չէր, որ դա բանաստեղծություն է։ Նա ասել է, որ ինչի հետ համեմատես ես իմ անուշը։ Քիչ կլինի ասել, թե բանաստեղծություն է։ Պոեմ էլ չէ, վեբ նույնպես, որովհետև իրենց ծավալով ու մոնումենտալությամբ հանդերձ դրանք կյանքը պատկերում են ինչ որ մասշտաբներով։ Եսիմանուշը ավելի շուտ բոլոր մասշտաբներից դուրս պաննո է, հասցված ժողովրդական էպոսի աստիճանի։ Դա անհիշելի ժամանակներից եկող հայաս ուրարտու Արմենիա երկրի համապարփակ պաննո դիմանկարն է։ Դա մեր ազգի կենսագրության եւ վարքի կենթանի արտացոլանքն է, մեր տարապանքների եւ փայփայած իդեալների, մեր անկումների ու վերելքների, մեր դրամատիկ ճակատագրի եւ անմեռ մնալու ձգտման գեղարվեստական խտացումն է ու բյուրեղացումը։ Այդպիսի մի երկ աշխարհ բերելու համար պետք պետք է ամենակիչը կիսաստված լինել։ Այսօր մարտի 13-ն է, տարվա ավարտին մնաց 293 օր։